Шкода, що ви не попали під той порядок самі, кинув ззаду Рубан. Майдан довго не втручався в суперечку. Здавалося, він намагався обмислити ситуацію. Хилиться то в той, то в той бік, шукає якогось рішення і не знаходить. Він був би радий припинити оцю жорстоку змагу. Але його думка сягала кудись далі, діткалася гострого, як лезо бритви краю і відбігала назад. Він знав, на чиєму боці має бути. Але йому було шкода Тищенка. Хотів порятувати його і не знав як. Він сердився й на Тищенка, а той розпалився. Вже не до кінця контролював себе, віддався на волю гніву, хоч за крайками свідомості фіксував, що, може, захищає і захищається не так, як треба, що потім пошкодує. Але та думка погасла в полум'ї. Він горів на тому вогні. Йому було аж трохи моторошно і почував силу та правоту незвичайну. Дивувався, що цього не почувають інші, мчав на правці. Бас знову рвучко звівся, виструнився, як палиться, В його очах майнув синій вогник. Він теж втрачав контроль. У грудях також піднімалася важка каламутна хвиля. Дай волю понесе. І він поставив твердий хвилеріз. Я не дозволю, це ворожі випади, і я цього так не залишу, сказав вагомо твердо. Ці слова змусили всіх принишкнути. Пам'ятали басові виступи і торік, і раніше, його жорстоку позицію, на чому, власне, він тримався але в багатьох він викликав і повагу. Ніколи нічого не допинав собі, завжди в одному костюмі, тому самому сірому, з величезним козирком кашкеті, чоботях, які ховав під холоші, у своїй холостяцькій квартирі тримав тільки найнеобхідніші речі. З жінкою розлучився через те, що вона міщанка, любить модні капелюшки, сукні самих черевиків на шпильках купила три пари. Та ще довідався, її сестра була вивезена в Німеччину, не пив, не курив і весь віддавався роботі. Певніше, не так роботі, як службі. У залі щинився рейвах. Прочинилися двері, і на вільні місця шурхнуло кілька чоловік ще кілька притулились на порозі. Майдан бачив, що втрачає контроль, але все ще вагався. Тут мов би, утворилися два центри Тищенка і Баса. Одні підтримували одного, другі другого. Але чимало було й таких, котрі теж вагалися або й просто очікували коли ситуація визначиться до кінця. Смикався в третьому ряду безбровий молодик, а худий, як тріска чоловік, що скидався на складаного ножа, коліна стриміли аж біля бороди, раз по раз стримував його. Мабуть, для того, щоб виграти час, а може, і справді сподівався від цього чоловіка хоч на одне розумне рішення в житті. Майдан звернувся до нього, найстарішого члена ради, сивого, поважного з вигляду Доната Прохоровича Безпалого. Донат Прохорович трохи дивак, а трохи вдає з себе дивака. Колекціонує порцеляну, кохається в стародавніх авторах, і коли на всіляких сімейних вечорах інститутські молодики перебирають міру, просять безпалого почитати гекзаметри. Донат Прохорович якийсь час відмагається.